Sure saie cire chiarie Christo, bisi are nori turi adario, onde cec daum onendo co peccato gustia garbicem, et abisi jotzen. Obenagen gizaki amen peratzen, eta kristok pere arnasas salbatzen. Salbamen iturri da biagaitezen, 이다가리다 이구는 비시야 오셈 수레사에 지레기아리 그리스도 비시아렌 우리 주리아다리요 오네 책다음 오는 도 Ko pekatu guztia garbitzen, eta ambizitzean barriztatzen.